inde un pretinde. Depresija ir stiprs nedievišs spēks, kas iznīcina prieka elpu. Vai depresija mums palīdz? Nē. Nonākot depresijā, mēs vēl vairāk padziļinām savas problēmas. Mums jācenšas būt dzīvespriecīgiem. Ja spēsim būt dzīvespriecīgi, tad pusi no mūsu garīgā druģa uzreiz izudīs. Sakiet sev – Ja mans pirmavots ir Dievs, absolūta, bezgalīga gaisma, tad reiz es noteikti atgriezīšos savā pirmavotā. Diemžēl esot uz zemes, es guvu dažus negatīvus postošus pārdzīvojumus. Tagad man no tiem ir jāatbrīvojas. Lai panāktu to, man jākoncentrējas tikai uz dievišķām lietām, kuras sniegs piepildījumu, nevis to, kas aizšķērso ceļu. Tādējādi varēsiet apzināti ienest gaismu visā savā būtnē, un jūsu tumšā depresijas istaba kļūs izgaismota. Ļaujiet minēt piemēru. Ko iesāksiet, ja jūs diskvalificēs un nepielaidīs sacensībām? Jūs gaidīsiet citu dienu un atkal centīsieties sasniegt mērķi. Ja pārtrauksiet rīkoties tikai neveiksmīgas pieredzes dēļ, tad mērķi nekad nesasniegsiet. Neveiksmīga pieredze nevar būt galīgā pieredze. Uzturēt to kā garām slīdošu mākoni. Jūs noteikti izkļūsiet no tā. Gudrais pieņems neveiksmīgu pieredzi kā izaicinājumu. Iespēja nostāties pretī nepatīkamai īstenībai ar līksmu smaidu. Muļķis nolādēs citus un likteni. Viņam šķitīs, ka šādas neveiksmes piemeklē vienīgi viņu. Taču dzīvē katra pieredze – var būt nozīmīga un svētīga, ja pareizi to uztveram. Zinot, ka esat iedzēris depresijas indi, ir jāiedzer pretinde, prieks. Jūs varēsiet to panākt, atceroties, kā reiz bijāt priecīgs un kā šis prieks jums palīdzēja.